Polissona FM. Perhaps on your way home, someone will pass you in the dark, and you will never know it, for they will be from outer space. Avui, a Polisson FM obrim les nostres ones sonores per donar veu a un projecte musical barceloní que fa poc va aterrar a Mallorca. Miss Lupita és Carlos Pérez, guitarrista i productor, que es presenta com un curiós guitarrista amb la seva incombustible lupiadora. Madame Jambó és Laura Martí, cantant, actriu i un artista amb llarga trajectòria dins la música i les arts escèniques. Tots dos creen no només música, sinó un verdader ambient de sensacions, colors i verdadera interculturalitat amb la barreja de música orgànica de la guitarra i la veu, amb l'electrònica i les grans possibilitats generades pel Loop Station, el duo viatja per sonoritats de diferents llengües, cultures i estils, com el funk, el hip-hop, la música brasilera, l'africana, entre altres. Anem a conèixer més aquest projecte. Pues Miss Lupita nace como en el 2018 cuando conseguí así, me hice con una loop station pequeñita y era un poco la idea de, investigar. Eh, empecé casi con el flamenco, pero así un poco con todas las músicas que al final he ido tocando a lo largo de, mi vida, que llevo casi como 30 años así en el mundo de la música, y mezclarlas con mi otra pasión, ¿no? que es la, música electrónica, un poco más alternativa, digamos, y más orientada un poco a bailar, porque a mí siempre me ha gustado bailar. ¿no? Y entonces, como un poco darle, por un lado, a la electrónica, darle un poco poquito más de musicalidad, ¿no? Y también un poquito así como mi pequeña parte de alma, ¿no? Que no fuera así como que tan fría, aunque en verdad mucha, mucha música electrónica es nada fría. Y luego por otro lado, pues combinar, pues mezclar como ritmos que parecen como... dices, dices, hostia, vas a mezclar una cumbia con una base de jungle, ¿no? cosas, Digamos que en principio eran como extrañas, ¿no? Y al final ves que como todo se puede mezclar, ¿no? Al final tú tienes un tempo, un compás y entonces final, pues ir jugando, ir jugando y al final se fue creando un poco el proyecto, ¿no? A partir de hace como dos años, pues lo monté en plan, más que nada para el directo, ¿no? Y bueno, y también en los discos, pues con el formato dueto, que han, participado, pues ha estado Rocío de Rolanda, ha estado Caterina de Olea, eh, ha estado Sabina Bianchi, ha estado Alba Misnobody y ahora estoy con, con Laura, con Laura Martí, Madame Jambo, ¿no? que es una, genia. Y entonces eso, pues darle una parte visual al directo todavía más potente, ¿no? porque cuando estás ahí con las máquinas al final estás como muy pendiente de, <laughs> de las máquinas y yo a nivel visual, aparte que soy, tengo el ascendente en cáncer y a mí el tema del directo siempre es como, uh", <laughs> lo de exponerse no es, muy, no es muy fuerte, pues eso, ¿no? pues tener una persona ahí como que estuviese ¿no? de cara al público. Doncs si a Carlos li costa l'escenari, Laura Martí, la Madame Jambó, definitivament ha sigut la peça ideal per acompanyar-li en aquest projecte. I per entendre-ho, anem a sentir el que ell ens comparteix sobre la seva vida i trajectòria en el món artístic. Pues la meva carrera comença a la Barcelona, a l'Escola de Sant Rogelio Ribel, on bueno, practico arts del circ, tralla molt dura, molt física, Després de 3 anys decideixo portar els meus estudis i el meu enfoc cap a la part més creativa i artística en el sentit propi de la paraula i me'n vaig a Suïssa a una universitat de teatre físic però allà també la part creativa, crear personatges, crear material físic des de la dansa, l'acrobàcia, la música, el ritme... Doncs allà començo a treballar altres eh, aspectes no tan físics sinó més creatius, més musicals musicals, més interpretatius. Al final de la formació treballo 8 anys amb un col·lectiu teatral cofundat per mi i altres 9 persones amb els que creem tres espectacles i el punt en comú que jo veig entre la meva carrera musical i la meva carrera artística és que en els espectacles en els que he participat o he creat. La música ha sigut sempre en directe, tocada per tots els actors, i a mi, de fet, doncs en tots els espectacles se'm donava el, el rol de cantant solista. No? Així és com jo, d'una manera, començo a cantar en públic, des de l'escenari, com a actriu. Sempre des de molt petita m'ha agradat la música i sempre ho he fet per compte meva, no? Però amb els anys hi havia aquest factor, no? la Laura com a solista de les peces teatrals. Després treballo amb en Volker Hesse i la Laia Sant Martín en la inauguració del túnel del Gotardo fa dos anys, crec, que era el túnel més llarg del món en aquell moment, a Suïssa. Allà també se'm dona un rol de cantant solista, després espectacles per tota Suïssa amb altres companyies, doncs una mica era bueno, doncs que canti la Laura, no? I de fet, doncs amb la música, aquesta és una mica la meva, el meu trampolí, no? Música diversitat cultural musical d'aquest projecte es revella encara més en Out There in Space, nou espectacle del duo i el quart EP de Miss Lupita. Quatre cançons, quatre llengües diferents. Carlos i Laura ens parla una mica sobre aquesta barreja que sembla ser una cosa que ve de forma natural en els seus camins musicals i artístics. Yo a nivel musical, pues de, después de 30 años he tocado de todo, de, fan rock, flamenco muchos años, rumba, eh, músicas del este, música volcánica cumbia, tropical, africana, no sé, al final he tocado de todo porque en verdad es que me encanta, ¿no? La, toda la riqueza que hay en, este mundo, ¿no? Aparte que al final es como más rico, ¿no? Y también a, nivel personal de, componer es cuando ah, te da como otra frescura, ¿no? Siempre porque si al final estás siempre haciendo lo mismo, pues como que al final llega un punto en que, no sé, personalmente yo como que hay un punto que me aburro, ¿no? Y entonces siempre es como buscarle una rosca, ah, pues mira, este, ah, este me he escuchado, este, ah, pues voy a hacer este tema de ah, pues voy a hacer este, ¿no? Y buscarle siempre como una manera al final de, enriquecerte musicalmente, ¿no? Para que no hacer siempre lo mismo, ¿no? entonces es un poco, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos mezclar en un disco, pues, cuatro idiomas? A nivel de, <laughs> a nivel comercial no sé si será como muy vendible, ¿no? Pero a nivel de todo el global, pues, la verdad es que atrapas porque al final tienes música escuchas un poco músicas de todos lados, ¿no? pero siempre con la versión esta que tenemos, ¿no? Ahora estamos trabajando en una música en francés, ahora en italiano, un poco así como nuestro homenaje a las músicas del mundo y visto desde la electrónica tema de la electrónica es un poco igual, ¿no? Tienes un, un abanico infinito, ¿no? De ritmos, de cosas que puedes hacer, que puedes jugar, o sea, de una riqueza rítmica. Y entonces la verdad es que ha sido jugar, ¿no? Y darle una vuelta de rosca, mira, pues ahora este tema lo empiezo aquí. Me viene también de todos los muchos años que estuve con el flamenco, ¿no? Donde es todo, y también de la, la música progresiva, ¿no? Que al final es como que, o sea, nunca saber cómo acaba un tema, ¿no? Es decir, empieza de una manera, luego le pones otra cosa, luego le pones otra. Dentro de las limitaciones de la electrónica, evidentemente, a nivel armónico, a nivel musical que puede tener la, la, parte electrónica, ¿no? Pero siempre como jugar, entonces a lo mejor empiezas un tema y le pones una base de, hip hop, luego subirla y cambiarla, ¿no? Para que siempre haya como una, una sorpresa, ¿no? En el tema, que de repente estés, cuando ya te crees que ya has durado un minuto y parece que ya el tema más ser así, hostia, de repente, pam, ahora te cambian y, ¿no? Y eso también, también de, de la, <laughs> de cuando bailas, ¿no? También que al final es como cuando haces sesiones, ¿no? Al final dices, hostia, cada movimiento movimiento te lleva cuerpo hacia otro lado, ¿no? Y eso es como súper divertido, ¿no? Cuando bailas. Llavors decideixo també amb l'Andreas, un company d'universitat i company de companyia també, dedicar-nos més a, a la música, però des de la investigació, des del anem a conèixer coses noves i això ens porta a anar dos anys a Haití a la recerca de la cultura haitiana, les arrels i sobretot el vudú, que és el que arriba d'Àfrica i es queda a Haití amb la colonització i allà doncs, vam anar a estudiar dansa vudú, cant vudú i percussió vudú. Després també he fet un petit estudi, si es pot dir així, molt mínim, del flamenc, també per conèixer més doncs, el territori andalús, la cultura andalusa, a través de la música. Llavors doncs, es podria definir definir que durant 15 anys, des que me'n vaig anar de casa dels meus pares, la música sempre ha sigut un detonant més que de música en si. Ha sigut l'excusa perfecta per anar a conèixer, des d'un altre punt de vista, altres cultures. Llavors, per què fem un EP amb quatre llengües diferents? pues, segurament perquè els últims 15 anys de la meva vida he estat parlant quatre o cinc llengües <laughs> diferents. La meva vida ha estat molt variada, des de República Txeca, on vaig viure dos anys, Noruega, Suïssa, Haití, Llatina Llatinoamèrica. Han sigut anys en els que jo he estat en contacte amb moltes cultures diferents, sempre a través de la música o perquè la música d'aquells llocs m'hi portava. Llavors, evidentment, el meu bagatge musical està molt influenciat per aquests viatges i aquesta curiositat cap a altres cultures. Pero llegar te era ballar i fer art en temps de pandèmia. Com a DJ, músic, artistes, actriu, el tema no ha estat gaire fàcil. Encara que hi hagi sigut temps bastant complicats per qualsevol artista, una cosa és certa, sense l'art, la pandèmia hauria estat encara més difícil per qualsevol persona. Carlos ens parla sobre com va ser aquests moments per a ell, com a artista, i de quina forma van adaptar l'espectacle a aquesta nova realitat. Bailar en l'època Covid un <laughs> temazo. Pues son esas cosas inexplicables, ¿no? Al final, bailar, reír, compartir es al final lo que nos hace estar vivas, ¿no? Y, son esas cosas que no se entienden, ¿no? <laughs> Desde que el terrícola es terrícola, ¿no? Que siempre ha bailado, hay rituales, ha cantado, ¿no? Y esta proyección pues es un poco wow sin entrar en más cosas, ¿no? Pero a nosotras nos ha afectado cuando pasó esto, aparte de que se anuló todo todos los conciertos que tenías, ¿no? Pero bueno, también hacemos música, al final tú puedes bailarla porque evidentemente te puedes disfrutar, cada una expresa, yo escucho música y a lo mejor me levanto y necesito bailar, a otra persona la la quiere disfrutar sentada, otra persona, ¿no? Cada una disfruta eh, la música, el arte y los placeres, digamos, como mejor sienta, ¿no? Entonces nosotras, aparte de, bueno, la, primera que fue con todos los músicos, ¿no? El primer chaparrón, bueno, chaparrón por no llamarle algo, de anulación, luego a la que se arrancó, pues sí ¿no? La seguí haciendo, antes de irme aquí a Mallorca, pues seguí haciendo y fui haciendo los conciertos porque al final es un espectáculo que, que funcionaba muy bien y aunque fuera mm, estar sentado escuchándolo, pues era, es música fresca, es alegre, ¿no? Entonces al final es lo que quieres oír, ¿no? A nivel musical. Y ahora pues nosotras ah, pues ah, un poco hemos ido adaptando el repertorio, pues bajando un poco revoluciones, en verdad. Tenemos nuestro apartado de cuando abran un poco la parte más de baile, pero pues trabajando pues en temas un poco bajando ¿no? 80, 90 BPM, utilizando y apoyar pues, ritmos de trip hop, temas así que siempre, o sea, si quieres vas a poder bailarlo, pero también si quieres vas a poder ¿no? escucharlo y al final la cosa es que estés con la sonrisa. La música que hacemos al final yo creo que lo que genera es una frescura y un buen rollo, en verdad, que al final si sea tumbada, sentada o bailando, yo prefiero bailando, siempre va a funcionar, ¿no? la verdad es que se, se, echa de menos no estar tocando y ver a la gente bailando y disfrutando, pero bueno, todo llegará. Son pasitos los que una da, los que la llevan a encontrar. Son pasitos los que una da. podeu trobar les informacions de Miss Lupita i Madame Jambó a les xarxes com Miss Lupita, doble S i doble O, això a Facebook, i Miss Lupita Guitar Loops a Instagram. I també a Spotify buscant l'EP Out There in Space. I el mail de contacte és al info arroba misslupita.com Me miro de fuera como por vez primera, como he cambiado, cuánto he crecido hoy. Ana Cláudia Pascoal, da Mallorca, para Polissona FM. Cambia, cambia todo, dicen. Cambia todo, cambia, cambia todo, dicen. Cambia todo.